Alors, dans cette EPCI, j'ai déjà Jadanik errana dut aldena izela eta ala arranuen ere herriarteko lankidetza departamentuko batzordean. Pour le PCI. Endaiako herriak eta kontsulari guziek EPCIaren alde boskatuko dugu.